ніби весь час чекав, що його погукають свої. А, це ви, свейке, привітався Латиш стомленим голосом. А та йде де? А ми думали вона з тобою. Ну, як же? невдоволено сказав Латиш. Вона ж стрибала одразу за галкою, а за нею Орел, десь мала приземлитись між галкою і орлом. І ми так думали. Та не так сталося. А цей хлопець наше поповнення, показав Латиш рукою на стрункова русявого юнака з ямочкою на підборідді. Август з міста Колдги. Німці посилають молодих латишів копати окопи, а він утік. Був з Алексом Плявніншом, а ваш товариш перевінував мене на Августа, сказав незнайомець. У серпні я народився. Можна було підшукати тобі і інше ім'я, невдоволено промовив короб, зиркнувши на латиша. Один Артур, другий Август. То від німців утік як патріот. Втупився він очима в хлопця. Той не знав, що відповісти. Одне зрозумів, що йому не довіряють, і щоб якось виправдатись, сказав Я й карабін роздобув. Соромно ж без зброї йти до партизанів. Я все слухав докори коропа і командира, і слова хлопця Скулдові, і, наблизившись до нього, подивився йому у вічі. А він у моїй. Ми ніби змагалися, хто першим кліпне повіями. Наче змовились, обидва посміхнулися. Це свій хлопець. Можу відповідати за нього, як і латиш перед вами всіма. Та як же воювати в такому котлі і не вірити своїм людям? Командир мовчав, хотів перемовитись з Латишем, бо був невдоволений його рішенням іти в ліс першим стрічним. Кудрявий кивнув головою, і Латиш зрозумів, чого хоче від нього командир. Вони відійшли на кільканадцять кроків. Так швидко до десятої перевірки взяв з собою новачка, запитав купів. А у Госистибі, куди махало за 15 днів русських генерал, вийшли місця для них. Вже усіх штаб фронту продовжувала тих, не відповідаючи прямо на запитання про Алгуса. П'ятнадцять генералів разом може бути тільки у великому штабі, вголос розмірковував Кудрявий. Мабуть, то штаб Курлянського фронту, тобто групи армій Норд. На хуторі Пельці, на дачі Ульманса, зупинився якийсь генерал Шернер. Дядя Едуард казав, знову звався Август, що віднині Норд іменується Курланд. Чули? звернувся до всіх латих і, широко усміхаючись, став підкидати правою рукою невидимі камінці. Така була його звичка, коли хвилювався. Генерал Шернер, командуючи групою Курланд. Ну, а Курланд не лише оці недобиті 18 і 16 армії, що були під Ленинградом і Новгородом, а й місцевість Курляндія, Курзами розвивав думку кудрявий. Ну отже, Курлон цей оборонний рубіж у противника. Так що дані латиша щось та значить для початку. А оці відомості, загадково казав далі Латиш, на двох хуторах я зустрічав людей, які повернулися в з Лієпаї. Троє, не змовляючись і не знаючи один одного, казалось. Зараз в порту зібралось 30 транспортів і десяток бойових німецьких кораблів. Троє так сказали? перепитав командир. Троє із хуторів. І ще. Августів дядько Едуард працює на віллі у пельчі садівником, додав Латиш, стишивши голос. Та завжди, завжди, замахав рукою кудрявий, напружено думаючи. Так, мій ну, дядя Едуард з весни садівник на цій дачі.